očistio vjernike i uništio nevjernike. Od Allahovih tebareke ve ta'ala zakona jeste i to da borbom između istine i neistine pročišćavaju se iskreni vjernici. Pokazuju se iskreni vjernici, a padaju oni koji to nisu. Uzvišeni Allah kaže o ovom svome zakonu koji važi i za nas kao što je važio za ashaba Resula alaihi salatu wasalam.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 nečisto od čistoga. Kao što će se to odvajati i na ahiretu. I kaže nam uzvišeni وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ A Allah svojim riječima hoće da pomogne istinu وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ A da iskorijeni kafire لِيُحِقَ الْحَقَّ Da bi istinu potvrdio وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ a da bi neistinu uništio walau kariha al mujrimun makar to mrsko bilo zločincima i vallahi jesu zločinci i kaže uzvišeni wali yumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaq al kafirin da bi Allah pročistio vjernike a uništio nevjernike od Allahovih tebareke ve taala zakona jeste i to da većina ljudi na ovome svijetu biva u zabludi i slijedi neistinu I zato princip da istina slijedi većinu je neispravan. Već je istina istina bez obzira da li sa njom bila većina ili manjina, jer se istina ne može povinovati većini ili bilo kojem drugome principu. Kaže uzvišeni وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ kada bi istina slijedila njihove strasti, nered bi nastupio na nebesima i na zemlji. I kaže uzvišeni, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْنِينَ Istinito mišljenje Iblis je imao o njima. Pa su ga slijedili osim male skupine vjernika i većina ljudi slijedi prokletog šejtana i blisa. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ A on nad njima nikakve vlasti nije imao, osim što smo to dali, da bismo pokazali one koji čvrsto vjeruju u ahiret od onih koji u to sumnjaju. I kaže uzvišeni, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ walau harasta bi mu'minin a većina ljudi makar ti to želio neće biti vjernici i kaže wala tajidu aktharahum shakirin a većinu njih nećeš naći da su zahvalni i kaže wa in tuti aktara man fil ardi yudilluk an sabilillah a ako slijediš većinu onih koji su na zemlji skrenućete sa Allahovog puta Od Allahovih tebareke ve taala zakona jeste i to da su najveći zločinci oni koji izmišljaju lažna Allaha tebareke ve taala oni koji neće da vjeruju u njega i ono što je propisao i koji se bore protiv ove vjere. To su pravi zlikovci po Kur'anu, po kur'anskom slovu i Allahovoj tebareke ve taala odredbi. Bez obzira što se često pokušava reći za iskrene vjernike da su oni zločinci, za iskrene mu'mine koji slijede Allahov zakon, da su oni ti koji nered na zemlji uspostavljaju. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ Ako je veći nepravednik ko je veći zulumčar i zločinac od onoga koji bude opomenut Allahovim ajetima, ajetima svoga gospodara, zatim se od njih okrene. Zaista ćemo mi se osvetiti zločincima. Dakle, to su pravi zločinci. To su oni koji genocid čine. To su oni koji su nepravedni. I takvima treba u stvari Allahov zakon da sudi i presudi. I on im je već presudio i dosudio. Samo što danas nemamo tih skupina mu'mina koji će taj zakon u dijelo da sprovedu. I kaže uzvišeni فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَلْ لِلْكَافِرِينَ A ko je veći zulumčar i zločinac? Ko je veći nepravednik? radilo se o pojedincu ili sistemu ili državi ili o skupu država koji je veći izulumčar od onoga koji laž iznošci na Allaha i koji poriče istinu nakon što mu je došla zar nije džehennem stjecištem kafira to znači nikakva pouka takvima neće koristiti na ovome svijetu njihova pouka jeste džehennem u kome će vječno boraviti. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ اِذْ جَاءَ A ko je veći zulumčar od onoga koji laži iznosi na Allaha ili poriče istinu nakon što mu je došla. A to spominje i mudri Lukman gdje kaže svom sinu ja bu ne je latu širik billah. O sinko moj, širka Allahu ne čini. In shirka la zulmun azim, zaista je širk to nevjerovanje, taj fitne u kome ljudi žive, to odricanje Allaha te bareke taala i okretanje od njega la zulmun azim to je veliki zulum i to je velika nepravda koja se čini molim uzvišenog Allaha te bareke taala da nas pomogne u ispravnom vjerovanju da nas učvrsti na pravom putu da nas eh, učini od iskrenih i čvrstih vjernika sa kojima je on zadovoljen. Kul qawli hada wa astaghfiru astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. wa بجهادهم ومعضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم كلما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون ولعلني يا إخوتي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 treba da se ispuni da bi uzvišeni Tebareke wa ta'ala iskušao čovjeka da li će mu biti u pokornosti, da li će ostvariti cilj svoga života na ovome svijetu i da li će pokleknuti pred iskušenjima koja su neminovna. S tim u vezi sa Allahovim tabaraka wa ta'ala znanjem i njegovom mudrošću je i Allahov sunnet Allahov zakon koji se odnosi na sve, a to je da ovaj svijet ne može proći bez iskušenja. Čovjek je došao na ovaj svijet da bi radio i da bi zaslužio Allahovu tebareka wa ta'ala milost. Da, da bi se pokazao da li je od onih koji su Allahu dželašanuhu pokorni ili je od asija i nepokornih. Ova iskušenja nikoga neće zaobići i ne može ih čovjek nikako izbjeći. S tim uzvišeni Allah te bareke ve taala postavio i svoje zakone koji smo dužni da se pridržavamo. Naredbe sa jedne, a zabrane sa druge strane. Na tom našem životnom putu nailazimo na mnoge prepreke, na iskušenja. Tako da smo dužni postupiti po Allahovom tebareke ve taala zakonu i ni u kom slučaju ne smijemo zaobilaziti njegove propise i postupati po svome nahođenju. Jer upravo tu čovjek podliježe iskušenju i tu čovjek pada. Iako na prvi pogled misli da je spašen od toga iskušenja time što ga je na neki način po svome izbjegao. Iskušenje mora doći uzvišeni Tebareke wa ta'ala nam kaže i to je jedan od njegovih zakona Elif la mim e hasiben nasu en jutraku en amanna, amenna wahum la juftanun ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين što u prevodu značenja glasi misle li ljudi da će biti ostavljeni time što govore mi vjerujemo a da neće biti iskušani. Mi smo stavljali na kušnju one koji su bili prije njih, da bismo pokazali one koji istinu govore i one koji lažu. Dakle, ovo iskušenje je neminovno i ono zadešava kako mu'mina, tako i kafira. S tim što kroz ova iskušenja mu'min izlazi jači u svome vjerovanju, a kafir isto tako jači u svome vjerovanju kufru i nevjerovanju. S time što mu'min nada se Allahovoj nagradi, a kafir žali zbog ovog svijeta koji mu prolazi. Uziše nam kaže وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْحَيْرِ فِتْنَ I iskušavamo vas u dobru i u zlu kao ispit vama. Dakle, ispit biva i u lagodnosti i u blagodatima koje nam uzvišeni Tebareka wa ta'ala podaruje, a i u onome što nam nije drago na ovom svijetu. A za mu'mina nema loše presude i nema loše kadere. Loše je za mu'mina samo to ako izbjegava Allahove propise i ako ih krši. A inače, Allahova sudbina po mu'mina nikada loša nije. Uzvišeni Allah nas i upozorava na ta neka iskušenja koja su mnogobrojna i kaže innama emualukum wa euladukum fitne wallahu indahu ajrun azim zaista su vaši imeci i vaša djeca vaše iskušenje zaista time bivate iskušavani vašim imecima koje vam je Allah podario da li ćete ih potrošiti u onome što vam je propisano da li ćete na Allahovom putu ulagati ili će vam to postati cilj vašeg života ili ćete zbog toga voliti i mrziti zbog toga živjeti i umirati je li vam to cilj ili vam je sredstvo do Allahovog te baraka wa ta'ala zadovoljstva i vaša djeca da li ćete im popustiti na račun Allahovih propisa i njegovih zakona da li ćete ih usmjeriti pravim putem Da li ćete uraditi ono što ste dužni da uradite kod te djece? Da li ćete im dati potreban islamski odgoj i žrtvovati se na tome putu? Zaista je u tome veliki fitne i veliko iskušenje. Veliki ispit na kome ste vi svakodnevno. Wallahu indahu ajrun azim, a Allah kod njega je velika nagrada. To jeste ako izdržite, ako budete ispravni na tome. Vidjet ćemo Suleimana alaihi selam Allahovog poslanika na vrhuncu svoje vlasti koju mu je uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala podario. A nije nikome takvu vlast ni prije ni poslije njega dao. Da mu služe džini i da mu budu u pokornosti. Pa kada je vidio u jednom trenu da mu jedan od džina donosi prijesto kraljice od Sabe, nije se uzoholio i uzdigao i rekao to je moja vlast i to je moje postignuće to je moje dostignuće, već kaže hada min fadli rabbi, ovo je od blagodati moga gospodara, li je bluvani e eškuru em ekfur, da me ispita, da me iskuša, e eškuru em ekfur. Hoću li mu biti zahvalan ili ću biti nezahvalan? O men šekara fe innama ješkuru li nefsi, koje je zahvalan, zahvalan je za svoje dobro. Wa men kefara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ako je nezahvalan, moj gospodar je neovisan i on je plemenit. I kaže nam uzvišeni: "Wa lanabluwannakum." I sigurno ćemo vas ispitati. I sigurno ćemo vas iskušati. Hatta na'lam hatta na'lam al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Za sigurno ćemo vas ispitati bez ikakve sumnje sve dok se ne pokažu borci, muđahidi od vas koji su istrpljivi, izdržljivi i dok ne ispitamo vaše vijesti. To jeste dok se ne pokaže kakvi ste, jeste li spremni na žrtvovanje za Allaha tabaraka wa ta'ala i, i na njegovom putu. Dakle, iskušenja dolaze, iskušenja su neminovna, ali mu'min je zadužen da ustraje na njima i ne može nikako ta iskušenja izbjeći, ali može ispravan i bolji iz njih da izađe. Od Allahovi tabaraka wa ta'ala zakona jeste i to što je uspostavio jasnu granicu između istine i neistine. Jasnu granicu između sljedbenika istine i sljedbenika neistine. Od toga je i to što nam je pojasnio kakav odnos imaju nevjernici prema ovoj vjeri. I rekao nam je ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا, المشرك ولا المشركون أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم نولي أني كي نفيروا dakle nevjernici bilo da se radilo o ehli kitabijama ili mušricima da vam nešto dođe od dobra od vašeg gospodara. To jest da oni ne vole to što vam je Kur'an objavljen, to što vi imate sunnet. Oni ne vjeruju što ste sljedbenici te vjere. Ma je ladine kefaru. Ni jedan od tih nevjernika među njima ne voli to. Bez obzira koliko se oni predstavljali i koliko se pokušavali u drugom svjetlu i liku pokazati. To je jedna slika nevjernika u pogledu mu'mina. A druga slika je nakon toga do nekoliko ajeta gdje nam uzvišeni kaže وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارَ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ U prvom slučaju nijedan od njih ne voli to što je nama objavljeno. A u drugom mnogi vole. Dakle, ne svi, ali mnogi od njih da vas vrate u nevjerovanje nakon vašeg imana iz zavisti koju u sebi nosi nakon što im je istina jasno postala. To jeste, nijedan od njih ne voli ovo što nam je objavljeno, ali vidjet ćemo da svi ne rade na našem vraćanju sa ove vjere, a mnogi rade. I kaže nam, Ja, ijuha, ladina, amanu, la tattehidu bitanetem min dunikum la je'lunekum habala. Ovi koji vjerujete, ne uzimajte potporu i za pomagače i svoje zaštitnike neke druge mimo vas, mimo mu'mina. Oni vam samo propast želi. To je Allahov zakon. I zato smo dužni Allaha i dužni Allahu te baraka ta'ala vjerovati. A drugima ne vjerovati. La ja'lunekum habala. habala Oni vam samo propast žele. Kad bedete l-bagda'u min afwahihim, wama tuhfi suduruhum ekbar. Mržnja izvire iz njihovih usta, a ono što njihova prsa taje, to je još veće. Dakle, to je hakika, to je istina koju nam otkriva uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala. I kaže, inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun zaista oni zločinci pravi koji su nevjerovanje učinili i smijavali su se sa iskrenim vjernicima. Wa idha marru bihim yataghamazun akada bi prolazili pored njih namigivali bi jedni drugima. Wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin akada bi odlazili svojim porodicama odlazili bi smijući se vjernicima. Wa idha ra'awhum akada ih vide qalu inna haula ila dalun. Govore ovo su oni koji su zalutali. Ovo su oni koji su promašili put. Odgovor kuranski je wa ma ursilu alaihim hafizin. Oni nisu poslati kao čuvari i nadzornici vjernika. Drugim riječima mi im poručujemo pustite nas na miru. Pustite nas i naše vjerovanje. I ne petljajte se u to. Jer vam to nije posao. Nisu poslati kao nadzornici mu'mina i nadzornici vjernika. I pravo je mu'mina da radi šta hoće, a ovome to ništa ne smeta. I kaže nam uzvišeni te wa ta'ala la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun ovo je Allahov govor gdje nam uzvišeni kaže oni hoće da vas svojim riječima zadovolje a to srca njihova odbijaju to njihova srca jedva podnose a većina njih su teški griješnici. In jethqafukum ako vas se a ako vas se i kako domognu. Ako im političke prilike i druge budu na ruku. Yakunu lakum a'da'an biće vaši otvoreni neprijatelji. Wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'. I zlom će prema vama pružiti vaše jezike i vaše svoje jezike i svoje ruke. Drugim riječima na svaki mogući način udarit će po vama i svojom propagandom i svojim riječima i svojim oružjem. Wa waddu law takfurun i oni stalno nastoje i žele i priželjkuju da vi isto tako kufr učinite kao što su i oni učinili. I kaže nam uzvišeni u govoru o sudnjem danu kada će iskupiti i vjernike i nevjernike pa će se obratiti nevjernicima sa ukorom i reći فَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun pa ste ih uzeli izrugivati dok se s njima niste zabavili pa ste zaboravili na Allaha zabavili ste se zabavili ste se izrugivanjem vjernika mu'mina muslimana i ismijavali ste se sa njima ja ih danas uzvišeni kaže nagrađujem zbog toga što su izdržljivi, ustrajni i strpljivi bili time što su oni uspjeli. I kaže nam, in tu sibke hasenetun tesuhum, ako kakvo dobro vas zadesi, njima je krivo, wa in tu sibke musibetun, a ako te kakva nedača, kakva nevolja, nešto što vam nije drago, ako vas zadesi, يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون Oni kažu, mi smo još prije bili oprezni i okreću se radosni i zadovoljni. Kul, reci im Allahov poslaniće, onim prijašnjim i onim koji kasnije dolaze, len yusibena, wallahi i mi im poručujemo, len yusibena illa ma katebe Allahu lena, neće nas zadesiti ništa drugo, samo ono što nam je Allah propisao. Huwa maulana, a on je naš zaštitnik i pomagač. Wa ala Allahi fel jetavakkelil mu'minun, a na Allaha neka se oslone iskreni vjernici. Od Allahovih tebareka wa ta'ala zakona jeste i to da će ovu vjeru učiniti gornjom i da će ovu vjeru učiniti po, pobjedonosnom i prvom i tom koju, koju će uzdignuti nad svim drugim vjerama. Uzvišeni kaže Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. On je taj koji je poslao svoga poslanika sa uputom i vjerom istine da je uzdigne iznad svih drugih vjera, a dovoljan je Allah kao svjedok. To što uzvišeni svjedoči da je tako, to je istina i to će se desiti, nesumnjivo prije ili poslije. Kao što je poslao svoga poslanika sa uputom i vjerom istine, isto tako će dati da ova vjera bude iznad svih drugih vjera na drugom mjestu kaže walau karihal mushrikun makar to ne bilo pravo mušricima u sahihu stoji da je rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao inna Allaha zawali al arda mashriqaha wa maghribaha wa sayablughu mulku ummati ma zuwiya li minha Allah mi je zemlju istok njen i njen zapad i doseći će vlast moga ummeta onoliko koliko mi je te zemlje pokazano. Prenosi imami Ahmed u svome musnedu od Temime Darije radijallahu anhu da je rekao čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako kaže se jebluhu hadal emru ma belega lejlu van nehar doseći će ova vjera dokle doseže noć i dan. Ma jetruku Allahu bejta weberin wala mederin illa edhalahu Allahu. El Islam bi izzi azizin au bi dhilli dhalil. Allah neće ostaviti kuću od ilova će niti od laki. To jeste ni seoske kuće niti gradske koje su raskošne. A da neće ući u nju ova vjera uzdižući dostojanstvenog vjera a ponižavajući prezrenog, čime će uzdići pokorne, a poniziti nepokorne. Kaže ravi ovoga hadisa, te mi me dari radijallahu anhu, vidio sam to na svojoj rodbini. Uzvišen je Allah te bareke ve ta'ala među njima one koji su prihvatili ovu vjeru, uzdigao je, pomogao i osnažio, a one koji su odbili to prihvatiti, ponizio je i učinio i učinio onima koji ne zaslužuju nikakvu pohvalu. Od Allahovih te baraka wa ta'ala zakona jeste i to da će nakon teškoće doći olakšica. Uzvišeni kaže se jeđa alullahu ba'de usrin yusra a Allah će učiniti Allah će dati nakon teškoće olakšicu. I kaže uzvišeni فإن مع usri yusra إن مع usri yusra zaista uz teškoću ima olakšica zaista uz teškoću ima olakšica ponavljajući ovo dva puta što znači da uz jednu teškoću imaju dvije olakšice ovo ulema tefsira tako svata time što je riječ el usr spomenuta u određenom članu Dakle, to je jedna teškoća. A jusra u neodređenom, što znači da su to dvije različite teškoće. Uz jednu teškoću veliku doći će dvije olakšice. Ibn Abi Hatim prenosi svojim senedom od Enes ibn Malika, radijallahu anhu, da je jednom prilikom Boži poslanik, alaihi salatu veselam, sjedio naspram jedne stijene. Pa je rekao, leu ja el usru, wa dehale hadihi sahre, ثم ودخل هذه الصخرة لجاء معها عسر ودخلها kada bi teškoća došla i ušla u ovaj kamen za njom bi došla olakšica i ušla i ušla u taj kamen dok ne bi istjerala tu teškoću znači uzvišeni Allah tebareke ve taala nikada mu'mine neće ostaviti na cjedilu kada se, i ovo posebno braćo naglašavam, kada se svi ovo svjetski, dunjalučki uzroci prekinu, kada vidimo da smo, tako rekuć, bespomoćni, sigurno da onaj najvažniji uzrok nije prekinut, a to je uzvišeni Allah te barake wa ta'ala, obradite se njemu. Ne znate čija dova može biti kabul u tamnoj noći, kada mnogi spavaju ili kada se mnogi pripremaju da vode borbu protiv ove vjere. I zato kada su svi uzroci prekinuti, obratite se uzvišenom Allahu te baraka wa ta'ala za koga nema nemogućeg i za koga nema ničega teškoga. I zato ćemo vidjeti da u mnogo slučajeva kada se u iskušenjima mu'mini dobro napate kada dođu veliki ispiti, nakon toga dolazi i olakšica. I uzvišen je Allah, vidimo da nam je primjer toga dao i u prirodi. Kada, mi smo svjedoci toga, kada tama zavlada, kada bude gluho doba noći, i iza toga dolazi zora i osvit, dolazi novi dan. Zato je, zato je i ovim Allahovim tebaraka wa ta'ala principima i njegovim sunnetima da nakon teškoće dolazi olakšica. Od Allahovi te baraka wa ta'ala zakona jeste i to što uzvišeni te baraka wa ta'ala je odredio da neprijatelji ove vjere budu oholi i objesni. I da većinom ovo vjeru slijede potlačeni. I oni koji ne imaju snage, oni oholi, oni objesni koji su mnogo toga isprobali kako bi obični svijet zaveli i potčinili ga sebi, kada vide istinu da dolazi i dolazi, da pobjeđuje i da se širi, onda oni ustaju kao prvi i glavni neprijatelji te istine. I onda su spremni tu istinu nazvati svakakvim imenima, jer sami ti objesni i ti oholi oni nisu mnogobrojni. I njima treba vojska i njima trebaju sljedbenici. I onda preko sredstava informisanja ili preko raznih glasina šire neistine o ovoj vjeri. Pa ćemo vidjeti da upravo da u današnjem vremenu žrtva da se naziva zločincem. Dakle, danas, u današnjem vremenu, često smo svjedoci da onaj ko je žrtva, upravo se on proglašava za krivca. Za takav slučaj imamo, takvi slučajeva imamo u Bosni, u Palestini, takvi slučajeva imamo u Alžiru, takvi slučajeva imamo u Čečeni i na mnogim drugim mjestima. Upravo ti oholi i objesni, ti političari i ti prevaranti, danas pokušavaju islam ocrniti i oni su, kao što ih Kur'an i Kerim spominje, ti glavni koji vode borbu protiv ove vjere. Ti glavni koji ustaju da bi ovu vjeru prvo obtužili, a onda napali njene sljedbenike na ovaj ili onaj način. I danas, oni vjernici koji se bore za istinu, oni vjernici koji se bore za opstanak, koji se bore za pravdu, bez valjanog dokaza optužuju se da su oni ti koji teror sprovode, da su oni ti koji nered na zemlji čine, a vidjeli smo da samo suprostavljanje Allahovom tabaraka wa ta'ala zakonu, da iskorištavanje ljudi, da širenje nemorala među ljudima, cijeli kamatni sistemi, da je potpaljivanje vatre rata na mnogim područjima da bi se prodalo oružje, da je iskorištavanje mnogih naroda upravo to podvedeno pod imenom humanizma, pod imenom ljudskosti, pomoći i tako dalje, a sami smo svjedoci, barem nama ne mogu govoriti onoga šta se zbivalo u Bosni dole, da se nije dozvolilo muslimanima Bosne da se, da se brane jednostavno, a na kraju da bi se ruke od svega toga oprale, vidimo da se oni koji su borbu vodili, da se oni šalju pred Međunarodni sud. Zaista je to jedan veliki međunarodni državni zulum i teror koji se sprovodi danas nad muslimanima. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala nas upozorava na takve, te političare i te ohole i objesne koji su spremni da podčine mnoge mase u svoju korist, a protiv istine. Kaže nam uzvišeni Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Ni jednog poslanika, ni u jedno mjesto nismo poslali, a da oholi među tim narodom i objesni nisu govorili mi u ono sa čime ste vi došli, ne vjerujemo. I pogledajmo danas te konstatacije. Ako se sekularizam, ako se nevjerovanje, ako se pod imenom slobode širi nemoral, širi razne vrste neispravnosti koje se ne smiju dešavati među ljudima, to se toleriše i dozvoljava. A ako kažemo da islam treba da bude taj koji je gornji, taj koji vlada, taj kome se pokorava i taj koji upravlja društvima i cijelom ljudskom civilizacijom, onda to ne može biti. A sve drugo može. Dakle, to je samo po sebi jedna vrsta zločina koja se danas među ljudima, među ljudima događa i nije se zaista čuditi, nimalo nije se čuditi kakvo god danas zlo čovječanstvo zadesi. Jer oni koji su ustali sad da se bore protiv ovoga i onoga, ne znaju ni kojih, kojim to radi, oni su upravo takvi odgojili među svojim društvima. Upravo su oni radili na tome da dobiju jednu generaciju novu ti svojih državljana, ti svojih tako rekuć, mjezimaca kojima se ponose kao slobodom u svome društvu, koji će ih na kraju uništiti. Ali, nažalost, mi smo danas svjesni da se prst krivice uperuje na, na muslimane bez ispravnog dokaza, da se muslimani okrivljuju, ali kažem nažalost zbog toga što mi nemamo snage da se branimo i što smo sebe doveli u takvu situaciju da kada god se nekome nešto desi, onda treba muslimane zato da okrivi i svoju srđbu i svoj bijest na nama da iskali. Kaže uzvišeni وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ I tako smo mi poslali prije, prije tebe u svako mjesto opominjače, a objesni i oholi su govorili mi smo našli naše pretke na njihovom vjerovanju i mi ćemo ono na čemu smo ih našli slijediti. Kale, evo le uđitukum bi ehda mimma ođetum alihi abakum zar i tada ako sam vam došao sa boljom uputom od one na kojoj ste našli vaše predke. Kalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Oni kažu i njihov odgovor je mi ne vjerujemo u ono sa čemu sa, sa čime ste vi došli. Fente kamna minuhum fanzur kefe kane akibetul mukedribin. Pa smo im se mi osvetili i pogledaj kakav je konac bio onih koji su poricali istinu. Molim uzvišenog Allaha te baraka wa ta'ala da nas ojača, pomogne, da nas učvrsti na pravome putu i da nas učini nepokolebljivima na upenjavu zadovoljstva. يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون ولا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 gospodaru sudnjega dana. Njemu zahvaljujemo i od njega pomoć i oprost za grijehe naše tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. Kog Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, ako ga on s pravdom u zabludi ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sam Allaha jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik koji uzvišeni Jalla wa Ala posla kao svim svjetovima. Neka je salavat i salam na njega, njegovu porodicu, ashaabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega do sudnjega dana. A potom, draga braćo, na našem prošlom druženju, prošlom predavanju smo počeli govoriti o wasailu al-ilaj, al ilaj o sredstvima i metodama liječenja mahana kao i džahilijetskih ostataka koji se nalaze pri čovjeku. Spomenuli smo prvi od tih načina, prvo od tih metoda, to je la uzletu šuhurija ali džahilije, da se čovjek odvoji distancira od džahilijeta kako dakle svojim osjećajima, svojim mislima, tako dakle i shodno, shodno tako dakle i svojim tijelom, shodno svojim mogućnostima. Kaže Ibn Džavzi, rahimeullahu ta'ala, Men من أراد اجتماع همه وإصلاح قلبه فليحذر min مخالطة الناس fi hada الزمان Onaj ko želi da se njegova briga okupi oko jedne stvari, u smislu da njegova briga, preokupacija bude briga ahireta. I onaj ko želi popravku stanja svoga srca, neka se pripazi od miješanja, kontaktiranja sa ljudima u ovom, u ovom vremenu. Normalno ovaj, ovaj govor da na samom početku napomenemo da ovaj govor Ibn Džauzija rahimahullahu ta'ala ne znači zabranu miješanja sa ljudima ovaj govor Ibn Džauzija ne znači dakle zabranu miješanja sa ljudima, ali on upozorava na pretjerano miješanje sa ljudima miješanje sa ljudima, kontaktiranje sa ljudima od koji čovjek neće imati nikakve koristi. Još ranije smo na nekim predavanjima spominjali govor Ibnul Qaima al-đauzija, rahimu Allahu ta'ala. Dakle, ovo su dva učenjaka, Ibnul Džauzi, To je jedan učenjak, a ovaj drugi je Ibnul Qajim el-đauzim. Dakle, ovaj drugi učenjak, Ibnul Qajim el-đauzim, rekao, spominjali smo njegov govor na nekom od prethodnih predavanja, kada je govorio o vrstama ljudi. Kada je govorio o vrstama ljudi i kontaktiranju ili miješanju sa tim ljudima. Pa je spomenuo da među ljudima ima oni čije miješanje poput hrane i vode, šta više poput vazduha. To jest čovjek ne može, ne može bez njih, za njim ima potrebe, a to su oni koji su učeni Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahovoj vjeri i sunnetu Allahova poslanika, salallahu alaihi wa salame. Za takvim čovjek ima potrebe kao što ima potrebe za hranom, za jelom i za pićem, čak što više kao što ima potrebe za vazduhom, što ga treba dakle nastojati da se okoristi od takvih ljudi. Zatim je nakon toga spomenuo drugu grupu ljudi, a to je miješanje ili kontaktiranje sa onim ljudima e, sa kojima je neminovno da čovjek kontaktira u svom svakodnevnom životu. A to su dakle oni sa kojima trguje, sa kojima radi, sa kojima posluje i tako dalje. Tako da je čovjek e, tako da čovjek ne može dakle da izbjegava kontakt ovi kontakt ovih ljudi. Zatim nakon toga ima oni kažemo Kaim rahimallahu taala e, E, ljudi, miješanje sa njima jeste poput bolesti. Jeste poput bolesti. A to je miješanje i kontaktiranje sa fađirima, pokvarenjacima, fasicima i tako dalje, bez pozivanja istih u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Znači, Razlika je između toga da čovjek kontaktira sa ovim ljudima i poziva pozivaju Allahu vođele u ala vjeru i između toga da čovjek prijateljuje, druži, časka sa ovim ljudima, ide na ispijanje kahve i tako dalje i tako dalje. To je ono, ova druga stvar, to je ono što je, dakle, draga braćo, opasno i što, dovo, što vodi do e, smrti čovjekova, do smrti čovjekova srca. I četvrta skupina koju spomenjem Nukaim Rahimeullahu ta'ala, a miješanje sa ovom skupinom, kaže, jeste poput uzimanja otrova, a to je, kaže, druženje sa novotarima. Druženje sa, druženje sa novotarima. Opet, dakle, kod ovi, ako je cilj pozivanja u Allahovu dželjavala vjeru sunnet, Allahova poslanika, sallallahu ve selleme, onda je za takvo miješanje i kontaktiranje čovjek nagrađen. Ali, dakle, ako nije taj cilj miješanja i kontaktiranja, onda je miješanje sa njima, kao što kaže Ibn Qaim, rahimahullahu ta'ala, poput uzimanja, poput uzimanja otrova. Stoga, ovaj prvi učenja kojeg smo spomenuli, Ibn Džauzi, rahimahullahu ta'ala, kaže da onaj ko želi da se objedini njegova briga i njegova ambicija, da mu briga bude bride, a briga ahireta, i ko želi da a, a, popravi stanje svoga srca, fel jahzar min muhalatati en nasi fi hada zaman kaže neka se pripazi od ko, uh, od pretjeranog kontaktiranja sa ljudima u ovom sa ljudima u ovom vremenu fa innahu kad kana yaqa'u al-ijtima'u 'ala ma yanfa'u dhikruhu jer ranije kaže el ištima, okupljanje ljudi je bilo na onome što će koristiti čovjeku. Što će koristiti? To je dakle ranije generacije onda kada bi se okupljale na tim njihovim sastancima, sjelima i druženjima e, govor je koristio čovjeku zato što bi se čule Allahove riječi čula bi se kakva mudrost čule bi se riječi poslanika sallallahu alihi vseleme govor učenjaka i tako dalje i tako dalje tako da je ištima druženje u to vrijeme u njemu je bio hajr fasarel ištima ala ma jadur fasarel ištima ala ma jadur međutim nakon toga u kasnijim generacijama Kažem, došlo je do okupljanja na stvarima koje štete. Obratite pažnju, draga braćo, ako Ibn Džewzi, rahimallahu ta'ala, govori, ako Ibn Džewzi, rahimallahu ta'ala, govori, dakle, o svom vremenu, peto hiđetko stoljeće, ako se ne varam, u kojem je živio, Ibn Džewzi, rahimallahu ta'ala, šta tek da kažemo za ovo naše vrijeme? Ako u tom svom vremenu kaže da je okupljanje ljudi uglavnom na onome što škodi čovjeku, pa kakav je tek slučaj onda sa ovim našem, sa ovim dakle našim vremenom. Wala kad jarabtu ala nafsi miraran an uhsiraha fi bayti al Ja sam kaže pokušavao sa sobom često puta da svoju dušu ograničim na kuću uzleta, na kuću odvajanja, na kuću distanciranja. ويضاف الى ذلك النظر في سير السلف a usto ono o čemu čovjek treba povesti računa jeste da pogleda siru e, selefu saliha rahimahumullahu ta'ala rahimahumullahu ta'ala فأرى العزلة حمية والنظر في سير القوم واستعمال الدوامة الحمية عن التخليط النافع التخليط النافع تاكو دا يدك العزلة تاي رتب اكدا سأوز نيغا دودا اي سيره izučavanje sira, sele, sire Selefu Saliha, rahimemullahu ta'ala, te se uzdakle taj recept upotrijebi i lijek i po to se pomiješa, onda će to uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć koristiti, koristiti čovjeku. Dakle, odvajanje, ono o čemu smo govorili ova prva dakle, metoda, to je odvajanje, el uzle, da se čovjek odvoji od džahilijeta, kako dakle svojim osjećajem, svojim dakle šourom, tako i s druge strane da se i odvoji svojim tijelom, da odredi sebi neko vrijeme, vrijeme u kojem će se odvojiti od džahilijate i odvojiti od ovih, odvojiti od ovih stvari. Pa tako primjer radi da čovjek ako zna mjesto gdje postoji mjesto u kojem može obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, mjesto u kojem nema harama, u kojem će biti daleko od pogleda u haram i tako dalje, da potraži to mjesto, da se skloni u to mjesto i zatim nakon toga stvori vid hisna, stvori vid zaštite oko sebe kroz učenje Allahu jalla wa vala knjige, učenje dakle na pamet, kroz čitanja, tefsira, kroz zatim nakon toga izučavanje sunneta poslanika sallallahu alihi wasallame i tako dalje i tako dalje ili da drugim riječima čovjek odredi sebi jedno vrijeme kojem će biti tako reći u i'tikafu u mežđidu. Ne dakle, ne ciljam samo za Ramazan, već i mimo Ramazana. Da čovjek odvoji, pa makar ako je u stanju, makar se radilo o jednom danu, ali da odvoji ta jedan dan u kojem će se odvojiti od džahilijeta i svakodnevnih dunjalučkih problema i posvetiti gospodaru subhanahu wa ta'ala i posvetiti popravci svoga popravci svoga svoga dakle srca. To je e, što, e, što smo imali reći vezano, dakle, draga braćo za ovu prvu metodu ili ova prva, prvi, dakle, e, način liječenja mahana kao i džahilijetskih ostataka, a to je, dakle, taj uzlet o kojim smo govorili, odvajanje. Zatim, nakon toga, sljedeća stvar ili sljedeći metod i način u liječenju mahana i džahilijetskih ostataka, a to je وجود مجموعة من الثوابت لا تقبل المناقشة a to je da čovjek posjeduje skupinu principa skupinu određenih stvari koje nisu podložne raspravi koje nisu podložene koje nisu podložene raspravi dakle la tamyi'a lil qadaya da čovjek ne popušta u stvarima koje su athawabit koje su dakle athawabit E, pritvrđene stvari, stvari u kojima čovjek ne može e, popustati, gdje ima dakle jasnih Allahovi vala granica, jasnih Allahovi subhanahu wa ta'ala propisa i tako dalje i tako dalje, pa da se čovjek, da čovjek tu povuče jednu, tako reći, crvenu liniju i na taj način dati do znanja svima da je to ta crta koju on ne smije prekoračiti. Da je to ta crta koju on ne smije, ne smije e, prekoračavati. A ne da se povodi za prohtjevima ljudi. Pa tamo gdje su prohtjevi ljudi, da se on povodi za povodi za njima, ne, već da se pridržava svojih principa i svojih pravila. A tada, dakle, principa i pra, principi i pravila, to su, dakle, principi i pravila, pravila koji su izgrađeni na Allahovoj dželjavala vjeri. I da se pridržava ispravnoga menheđa, bez obzira da li ljudi bili zadovoljni ili se rasredili ili se rasredili na njega. Vajel te vodnu? an nakuna mimmen yurduna an-nase wa yusqituna Allah pa da ćemo biti zadovoljni da budemo od oni koji zadovoljavaju ljude a rasrđuju gospodara subhanahu wa subhanahu wa ta'ala vidjeli smo ne mali broj ljudi draga, e, draga braćo oni koji su pozivali ljude Uh, shodno svojim strastima i svojim, svojim dakle, prohtjevima. I zatim nakon toga pod raznoraznim uh, izgovorima, vilima i tako dalje, popustali ljudima određenim stvarima u njihovim adetima, navikama i običajima, a koji se kose sa Allahovom dželjavala vjerom i sunnetom Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Vidjeli smo ovakve ljude da su nakon određenog vremena pali, da su posustali, da su pali, da nisu ustrajali na sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. To zbog toga što njihov iltizam nije bio izgrađen na ispravnoj osnovi. Nije dakle njihov iltizam bio suštinski, već je bio izgrađen na slijedjenju, na slijedjenju dakle, dakle strasti. Na slijedjenju strasti, a gospodar Željna Vala, govoreći o tome, kaže وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ nemoj slijediti svoje strasti kako te one ne bi odvele od Allahova dželle dželjavala puta. Stoga svako od nas mora posjedovati ovu skupinu principa, skupinu stvari koje su esawabit, nepromenljive, stvari koje nisu podložne raspravama. Koje nisu podložne raspravama. Svi znamo Svi znamo priču Sada ibn Abil Vakasa radijallahu, radijallahu anhum koji je bio veliki dobročinitelj svojoj majci. Pa onda kada je prihvatio svoju, kada je prihvatio vjeru, a, uh, kada je prihvatio islam, rekla mu je njegova majka, ja sadu, ma hadha alladhi arake kad ahdathe. O sad, šta je ovo što si uradio, ova nova stvar? Tako mi, gospodara, ostavit ćeš tu vjeru ili ja neću niti jesti, niti piti, sve dok ne preselim, sve dok ne umrem, pa da zatim nakon toga ljudi kude kako si bio sebe moje, moje smrti. Pa da govore, ja katile ummi, vidi ubicu svoje, vidi ubicu svoje majke. Pa rekao Sa'd ibn Ebi Vakas radijallahu anhu, ja ummi, la, taf, la ummah la tafali, o majko moja, nemoj to raditi. Fa inni la ad'u dini hada li šeji. Jer ja neću ostaviti ovu svoju vjeru zbog ničega. Zbog ničega te zatim nakon toga ostala njegova majka dan i noć, a nije ništa niti jela, niti pila. Pa kada je osvanula, osvanula je dakle umorna, slabašna. Pa je zatim nakon toga ostala još jedan dan i još jednu i još jednu noć. Pa kažu neki od dakle, autora sire da su je zatim nakon toga napojili, dakle zorom je napojili, sa par gutlaja vode kako bi joj povratili život. Kako bi joj povratili? Povratili e, život. Te su bili e, primorani da među njenim zubima, dakle usta, stave e, e drva, dakle dva dakle, drvceta, kako bi na taj način, kako ona ne bi zatvarala svoje zube i odbila, i odbila vodu koja joj, se, koja joj se daje. Dakle, toliko je bila uporna i odlučna u ovoj svojoj, u ovoj svojoj namjeri. Pa kada je to vidio Sad, radijallahu anhu, rekao je da dakle svojoj majci čuvene riječi koje su ostale zapisane, ostale zapisane zlatnim slovima u historiji islama. A to su, vallahi, tako bi Allaha, o majko, لو كانت لك 100 نفس kada bi imala 100 duša, fa kharajat nafsan nafsan pa zatim nakon toga ispuštala jednu za drugom. Ma taraktu dini hada li shay nabi ostavio svoju vjeru ni zbog čega. فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي pa ako želiš onda jedi a ako želiš onda onda ne jedi pa kada je to vidjela majka Sada radijallahu anhu uzela je nakon toga hranu počela je jesti pa je Allah subhanahu wa ta'ala također objavio ajed وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ako te oni nagovaraju da mi činiš širk da činiš Allahum jalla wala širk, o čemu nemaš nikakvog znanja, fela tusihuma onda im se nemoj pokoravati wa sahibhuma fi dunja ma'rufa i prema njima se ponašaj na lijep, na lijepim, dakle, na lijep način. Dakle, imtahal mauqif, Završena je scena, završena je priča. La tuđedu mu nakaše, nema ni rasprave, ni svađe, wala tamije, niti dakle popuštanja u ovim sevabitima, u ovim stvarima koje su jasno definisane Allahovom dželjavala, Allahum dželle vala vjerom. Da, draga braćo i cijenjene sestre, postoje stvari koje se ne mogu prepustiti strastima, strastima ljudi. Ne mogu, ne, ne, postoje stvari koje se ne mogu prepustiti strastima ljudi, njihovom dakle čeifu, njihovim navikama, običajima i tako dalje i tako dalje. Postoje te stvari koje nisu podložne promjeni. Postoje stvari koje nisu podložne, podložne dakle e, promjeni. Mi ovdje ne govorimo o stvarima gdje čovjek može dakle da ičtihadi. Ne govorimo o stvarima koje su podležne ičtihadu. Ne govorimo o stvarima koje su podložne ičtihadu, već govorimo o stvarima koje su precizirane Allahumom dželle vala vjerom, Allahum higom i sunnetom, Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sallallahu alaihi wasallam postoje stvari koje su esewabit, koje su nepromjenljive i koje nisu podložne strastima ljudi i njihovim i njihovim prohtive musliman se u njima mora odvajati od drugi musliman se u njima mora odvajati odvajati od, nju, o, o, od drugi et temajus to dakle odvajanje od odvajanje od drugi kako dakle u svom izgledu žena dakle kada je u pitanju njen hijab muškarac kada je u pitanju ono čemu ga je poučio i preporučio i naredio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam odakle njegova izgleda rekavši haliful mušrikin budite dakle oprečni mušnicima u svom dakle a, u cijelini a dakle ovo je došao ovaj a, hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam je došao povodom puštanja brade ali on je dakle generalan i obuhvata oponašanje nevjernika i mušnika i u drugim i u drugim stvarima. Govorili smo još na prethodnim predavanjima da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nastojao da se suprotstavi mušnicima i ehul kitabijama u stvarima, u svim dakle stvarima u kojima je mogao da im se da im se dakle suprotstavi. Dakle, mora čovjek povući tu crvenu liniju i dati do znanja drugima da tu crvenu liniju ne može prekoračiti. Da tu crvenu liniju ne može, ne može prokoračiti. I ovdje kada govorimo o ovim stvarima, dakle, draga braćo, opet kada čovjek povuče, tako reći, tu crvenu liniju, mi, mi ne želimo reći da to treba biti na grub način, da treba biti na način koji je osor, koji je grub i tako dalje. Ne, jer smo vidjeli u prethodnom ajetu da je gospodar subhanahu wa ta'ala onda kada je naredio da se roditeljima ne pokoravamo u onome što je širk, što je dakle haram i što je zabranjeno, da opet nakon toga kaže na kraju وَصَاحِبُهُمَا fi dunja marufa. Ali pored toga, prema njima se ponašaj velikodušno, ponašaj se, ponašaj se lijepo. Dakle, kada se povuče ta crta, da se nakon toga pojasni sa dakle edebom, na lijep način da je razlog toga zadovoljstvo gospodara subhanahu wa ta'ala. Da je razlog radi kojeg povlači tu crtu koju ne smije prekoračiti to što se boji sržbe Allaha dželjavala. Da niti ta osoba koja ga nagovara da prekorači tu crvenu liniju, niko drugi mu ne može pomoći kod gospodara subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu onda kada bude upitan zbog stvari u kojima je prekoračio Allahove dželjavala Allahove dželle vala granice. Da, da dakle u tome bude edeb, da se to uradi na lijep način, kao što je rekao gospodar subhanahu wa ta'ala, fa bima rahmetin min Allahi linte lahum, ti si Allahovom milošću bio blag prema njima. Walau kunta fazzan galiz al-qalbi lan faddu min hawlik. Ada si ti bio osor i grub. Oni bi se razbježali od tebe. Oni bi se razbježali, razbježali rekli od, od tebe. Stoga, kada se dakle, i ovo koristi, ovaj način, metod, kada se povuči ta crna linija, da se opet dakle, pojasni sa edebom, sa, na lijep dakle, način, sa rahmetom, blagošću, milošću i tako dalje, jer je to eda il kabul, preče inša Allahu ta'ala, da se prihvati ono što čovjek zagovara i ono što čovjek, i ono što čovjek dakle, dakle želi. Stoga, ne može dakle, draga braćo, da čovjek se prihvati ilzaman, prihvati Allahove dželle vala vjere, a zatim nakon toga ostavi svoju familiju da prođu dakle godine i godine i godine, a on još uvijek nije dakle uradio konkretne korake u tome da se e, njegova dakle žena konkretno, ako već govorimo onima koje koje klanjaju a nisu pokrivene, da je ostavi svo to vrijeme i da ne radi na tome da se njegova žena, da se njegova žena pokrije, da izvrši Allahovu dželle ve vjere, Allahu dželle veala naredbu. I tako je dakle primjer i sa ostalim stvarima kada su u pitanju djeca, kada je u pitanju uh, nadgledanje ili nadzor djece po pitanju obavljanja namaza i drugi stvari. Dakle, da to budu stvari koje nisu podložne raspravi, komentarima i tako dalje, već crvena linija koja se ne smije, koja se dakle ne smije, ne smije prekoračiti. Crvena linija koja se ne smije, ne smije prekoračiti. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam govoreći o blagosti u cilini, pošto rekao smo da je ovoj stvari potrebna blagost men yuhramu ar-rifqa yuhramu al-khair onaj kome bude uskraćen rifq uskraćena blagost takvom je uskraćen khair dobrom tako da nema dakle khaira u onome ko nije dakle blag prema drugom i kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha rafiqun yuhibbu ar rifqa Doista je Allah blag i voli blagost. Wa yu'ti 'ala ar rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf. I zbog dakle blagosti ono što ne daje zbog grubosti kada čovjek dakle grubo i osoro i osoro postupa. Kaže Imam Gazali, rahimahullahu ta'ala, doista je rifq mahmud, poželjna stvar a ono što je naspram njega jeste grubost i žestina. Grubost i žestina. A grubost i žestina rezultiraju sržbom i rezultiraju sržbom i favava. Dakle, taj favava to opet je dakle, e, loše dakle, ili grubo neotesano ponašanje. وَالْرِفْقُ وَالْلِينُ يُنْتِجُهُمَا حُسْنُ الْخُلُقِ وَسَّلَامَ Dok je rezultat ili posljedica blagosti husnu al huluk, lijep, dakle, huluk i as-salame, spašenost, dakle, i sačuvanost. U arrifku samaratun la yuthmiruha illa al huluk, a blagos jeste plod koji ne može rezultirati osim od lijepog ahlaka, osim od lijepog, lijepog ahlaka. Od Aisha, radijallahu anha, se prenosim da jedna skupina ljudi, jedna skupina jevreja tražila dozvolu kod Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame te su rekli esamu alejke neka je na tebe sam, to jest otrov to je smrt, doveli su protiv poslanika sallallahu alaihi wasallame smrću dakle oni su umjesto esalamu izgovarali esamu pretvarajući se kao da kažu esalamu faqalat faqultu bel alejkumu samu wal la'ne pa je tada Aisha radijallahu anha kada je to čula rekla neka je na vas otrovi prokletstvo Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sallam Ja Aisha, inna Allaha rafiqun yuhibbu ar rifqa fi fil amri kullihi. O Aisha, doista je Allah blag i voli blagost u svim stvarima. Kale, pa je rekla Aisha radijallahu anhu, "Awalam tasma ma qalu?" Zar nisi čuo ono što su rekli? Kale, kultu wa alaikum, pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam da i rekao sam wa alaikum, dakle i na vas ako su oni doveli neke na vas smrt, dakle, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame je uzvratio riječima wa alaikum i na vas, dakle, ono što ste, ono čime ste dovili protiv, protiv nas. Stoga, to je, dakle, draga braće, druga stvar koja će uz Allahovu subhanahu wa ta'la pomoć uh, olakšati čovjeku kada, su, kada je u pitanju čišćenja mahana i džahilijetskih ostataka, a to je a, e, povlačenje te jedne, kako rekao smo, crvene linije po pitanju sevabita, po pitanju stvari. Hmm, ja se čujemo, braćom? Pošto mi brat javlja da je mik pao. Salamu alaikum, jel se sad čujemo? Sad se čujemo, alhamdulillah. Hajden, tamam. Znači u cijelini, To je ono što smo htjeli reći na e, na kraju dakle ovog sredstva, ovog drugog sredstva ili metode liječenja džahilijetskih ostataka i mahana, a to je povlačenje crvene linije po pitanju ethelabita, stvari koje nisu podložne raspravama. Da se povuče crvena linija i da se na lijep način pojasni i obrazloži i da se zatim nakon toga u tome ne, ne popušta. Jer onda kada ljudi vidu, vide čovjeka da popusti u jednoj stvari, odmah nakon toga nastoje da ga navuku na popuštanje i u drugim stvarima. I u drugim stvarima. Pa tako radi, primjer radi, a roditelji dosta često od određene braće traže kada se prihvati iltizama i kada počne dakle, puštati svoju bradu, traže od njega da skrati dakle svoju, svoju bradu ili da se obrije i tako dalje i tako dalje. U ovakvoj situaciji ako brat dakle ustraje u Allahovoj dželle vala vjeri i odbije dajući im do znanja da, to, da je to stvar koja nije podložna raspravi, inša Allahu ta'ala, oni će nakon toga uvidjeti da kada su pitanju stvari koje se vežu za njegovu vjeru, da ukoliko zauzme određeni stav ne odstupa od njega. Te će to biti lakše i kod sljedećih stvari, stavova koje on dakle zauzme, da ih lakše prevaziđe, bez dakle daljnjih rasprava, sporova i tako dalje, jer će reći on je uporan u tom ostavi, pusti ga i tako dalje. Ali, Ako čovjek popusti i udovoli da dakle, kao to, u onome što oni traže, a što se suprotstavlja Allahove vjeri, onda će nakon toga i u drugim stvarima tražiti od ove osobe da popusti i neće ga ostaviti sve dok ne, sve dok, dakle, ne popusti i u tim drugim stvarima koje, koje dakle, traže, traže od njega. Zato čovjek treba na samom startu dati do znanja drugim ljudima kako da dakle sredine u kojoj živi, tako i drugima, da postoje određene stvari koje kod njega nisu podložne rasprava i da se kao takve ne može raspravljati o ne može raspravljati o njima. Na taj način će za Allahovu subhanahu wa taala pomoć uspjeti u čišćenju jednog dijela mahana i džahilijeskih ostataka koji se nalaze pri njemu. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji daje, koji daje dakle, pomoć i uspjeha njegovom, njegovom robu. Ovdje se, inša Allahu ta'ala, zaustavljamo uz Allahomu subhanahu ta'ala pomoći ostavljamo ostatak govora o sljedećom sredstvu i metodi liječenja uz Allahomu dželjavala pomoć za naše sljedeće druženje uz dobu gospodara, sub, sub, gospodaru subhanahu ta'ala da popravi naše stanje u kojem se nalazimo Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da pomogna umet Muhammada sallallahu alaihi wa sallame kao i one koji se bore na Allahovom djelavala putu radi uzizanja njegove riječi. Allaha djelavala molim da okupi riječ mužahida na Allahovom ve ala putu, da objedini njihove riječi, njihove safove, da ih ujedini u borbi protiv zajedničkog neprijatelja i molim Allaha dželle ve ala gospodar subhanahu wa taala podari snage i moći da što brže prevaziđu fitn, fitnu u kojoj se nalaze. Ekulu qavli hada wa stagfiru Allahe li wa lakum wa jazakum Allahu khaira wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala No, su 这个木木。 određena bulja i ono Татето сега таму зема 7 евра. Раз, многу лепо. се ми ној што се не па што ќе што ќе. Што знам, тато ја ваке викам, овде е станој са вручи, многу дебело, че би е грешка да купи човек. Ја не могу ме гуши. Ја имам дупло чебе од дома. Мене многу ми помага, че легнем у поладно, вручу, јас сум Сигнал, завтра зайняв. Este os feitos. المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سسمتك في أتكون ما كنت إن شاء الله إن شاء الله كنا الله قربت أمجو مينا كندا كل عودش تنفر الله قربت أمجو مينا كندا صوت يزان دبر نفرت Mesim shikon me gojës më fjet As pas kam bet një pikrat me Që ki i dhrim me zhat me vjet Sot një dhe zan ty dhe na shikon me gojës më fjet As pas kam bet Yahbik rahmet hepimizin mesafeye Aksu tersemra nayan babu Çımdın yetner kemi bamu Neset düsün oym الله أثر مقاس نسيت ديسينو إن جنة الله أثر مقاس صوت يا إزام دبنا Me sym shikon me gojës më flet As pas kam dhe një pik rakmet Që ky hidrim me sëgjat me vjet Sot një zan dyve në të Me sym shikon me gojës më flet As pas kam dhe një pikë rahme që ky hidri me zgjat me vje Sot një dhe zan dy dhe natre me shirë shikon me koris më te as pas shande një pikë rahme që ky hidrin me zgjat me vje Sot një dhe zanë, ty dhe natër, me syrë shikon, me komis më tërë, as pas kande, një pikë ratëme, që سيسمونتك تي أتكون ما كنتو إيش الله إفتو إيش الله كنا وديش نمطر الله وذاتم جومينا كمدا كنا وديش نمطر الله كنا وديش نمطر الله اللہ کے راستے میں صبر و ثبات سے اٹھنے والے قدم کفر کے لیے موت کا پیغام ہے آئیے ان قدموں سے قدم ملا کر حیات جاویداں کا سامان کیجیے اپنی سرخروئی امت کی سربلندی کے لیے خدا کے دین کے لیے ادھر کچھ چل پڑے سبھی لونا سبھی لونا سبھی لونا سبھی لونا سبھی لونا سبھی لونا الجی ہاں دول جی ہاتھ الجی خدا کے دین کے لیے یہ سر فروش چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ سر فروش چل پڑے سبھی لونا سبھی لنا سبھی لونا سبھی لنا سبيلنا سبيلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد ہاں دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے کسی نے ہاں دھو جی ہاتھوں کی مقصد اس طرح سے اب قدم بڑھائیں گے کہ موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے یہ موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے راہ پر خطر صحیح مگر نہ خوف ڈر کوئی کو بلائی زبیون تبیلائی سبيلنا سبيلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد ادو کی سب پہ بن کے شیر آج تم جھپڑ پڑو خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ہے مجاہدو ادو سب پہ بن کے شیر آج تم جھپٹ پڑو خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدو خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدو قدم بڑھاؤ ساتھیو دین دین کے سپاہیوں سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبيلنا سبيلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد دھو کا کارواں یہ غازیان دھو سب شکن محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن کا کارواں یہ غازیان سب شکن محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن کبھی نہ رکنے پائیں گے کبھی نہ جھکنے پائیں گے سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد لونا الجے ہاتھ کے لیے چل پڑے تین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا الجہاد ہاں الجہاد جی الجہاد الجی الجہاد دھول الجہاد ہاتھ الجہاد ہاں الجہاد جی الجہاد الجی خويا مسلما خويا مسلما خويا مسلما خويا مسلما خويا ديو مسلما خويا خويا ديو مسلما خويا خويا خويا ديو مسلما خويا خويا ديو مسلما ويني يا مسلمان shkam der që ka der kët umet a thua ku shkam der që ka der kët umet sa shumë vite jemi Lën nga ti Resulallah Lën nga ti Resulallah Jem do pësue, jem përqat Na ma shtroj kjo dënja, jem dopsu e jem përqa, na ma shtroj kjo dënja. Ajo gjenera të pa, që gjithë një shkëll që usi a, Super cool and Su dope, so dope. Një mirë jetë botën shumë du, su për kullën su të vëzhu, një mirë jetë botën shumë du. Uje ti o besim ka, se ti sotë si e krena, krena via u tretë, dhe në nëshmuar kemi mbetë, grenaria u tre të më shumë kemi mbe Shoku ti o muslima Nga ky angë që të kaza Dorën laut bëja shri Dimat zoti s'ka me mri dorën laut pa jashtri Një më zotit s'ka me më ri Jam djetu e në mjeri Dhe kjo në do t'ketë agi Zohu ti o besimtar Se vera ka me orë Do gutia besimta se do vjen Jer dite ba Ku je musliman Ku je musliman Ku je musliman Ku je musliman Ku je ti o musliman Ku je بسم الله الرحمن الرحيم مسامع الخير للإنشاد تقدم الله أكبر القاعدة بل للسائل قاتلوني فأنا شيء حسامة احمل حسامة سيف كالرام الله ناصري شيخ الضوائري يا ابن الأكاسري اصبر أميري فالله ناصري ditë e Allahut posedon Për dunia në shkurt i shka Le të flasin për hijabin tënd Jo për zotin jo, as gjë mos ndrysho Ne të islami ti të mëron Dashurin e Allahu të dhuron Pasuri për ty e shënderit Bukur Për hijabin tënd Jo për zotin jo Asgjë mos ndryshë Po adhon tit e Allahut posedon Për dunia në shkur t'i shkateron Le të flasin për hijabin tënd Jo për zotin jo, asgjë mos ndryshë Shumë njerëz Por ty me ndojnë Se të keqen Vetës ja kujton Sa shumë Qorti me përjeton Në qdo bised Kur i takon Dhe let flasin Gjithata për hijabin tënd Jo për zotin jo As gjë mos ndrysho Po adhun tit E Allahut posedon Për dunia Në shkurti shkateron Le të flasin për hijabin tënd jo për zotin jo as gjë mos ndrysho po adhuntit e allahut posedon për dunia në shkurt i shkatëron le të flasin Për hijabin të jo për zotin jo, As gjë mos risho Po adhon tit e Allahut Përqëndrohu po islamit islamit nëse e do të na si nëse e do të na shpirti i tij që jetë i pari transferim jo për i dashur që drita e të mos ndryshojë po a dhon tit e allahut posedon për dunia në shkurt i shkatëron le të flasin për hijabin tënd jo për zotin jo as gjë mos ndrysho po adhun tit e Allahut posedon për dunia në shkurt i shkatëron le të flasin për پر حجاب انتند یو پر زوتیو از جرموز نریشو پو آذون تیت اے اللہت پوسیدون الى الامام فقدموا الى الجهاد فانتنفروا إلى الأمام تقدموا إلى الجهاد فانكفروا يا شيخنا البغداد يا أميرنا يا شيخنا البغداد يا أميرنا زلزلت كفرا وفككت سيرنا إلى الأمام تقدموا إلى الجهاد فلتنفروا إلى الأمام فقدموا إلى الجهاد فانتنفروا وحملت دينا واثقا ومصمما وحملت دينا واثقا ومصمما فنصرت في أرض المعارك كلها إلى الأمام فقدموا إلى الجهاد فانتنفروا إلى الأمام تقدموا إلى الجهاد فانتموا indre kör, meine Lärd, trimet igen. دارند و مدرسند Judjer mošat besintar Ju që në këtë luftarënd luftonite balt Hjälpat hjälp sina dår Joka armarna krall Men ljusot na kreno hemi Ot dažur medresant Men ljusot na kreno hemi Ot dažur medresant Dijen dhe forësën i kam bashku Me ftyra bukra malin hi e shojn Nga frontin front duke luftu Me të gvire zotin madhrojn Gaffronter France d'aucun luftu Mette huira sunt in madroi O maturant, o medresant Ju djelmoshat besimtar Ju qenë në këtë luft të rënd Luftoni të part I e u bat ljapsi në dor I e u ka arma në kra Me ju sot në krenohemi jo të da